Հայոց ակնա ակունքի բանաստեղծները բաց հասցեններով ծրարներ։ Բարեկամներ օրվա եթերաժամին կհաղորդակցվենք Սիամանթոյի, Վահագն Դավթյանի եւ Միսակ Մեծարենցի ստեղծագործություններին։ օգոստոսի 15-ին Արեմտյան Հայաստանի Եփրատի աճ եւ ձախ վտակներին ծվարած Ակն եւ Արաբկիր գյուղաքաղաքներում ծնվել են Սիամանթոն եւ Վահագն Դավթյանը։ Երկուսն էլ ակնաակունքից են, ծննդավայրերով իրարից հեռու ընդամենը 50 կիլոմետր։ Ակնաակունքից է նաեւ Բինկան, Բինկյանը, որտեղ ծնվել Արևուգարունը երկել մեր հիվանդ հանճարեղ պատանին Միսակ Մեծարենցը։ Վահագն Դավթյանը մի առիթով ասել է. ասում են այդ տեղանքից բնաշխարից հիմա էլ թուրք բանաստեղծներ են ծնվում։ Երևի այդ հողի եւ տիեզերքի փոխկապակցությունը, ձգողականությունը մեծ է։ Եթե դա ճիշտ է, ուրեմն անպայման այդ գրողների արյան բաղադրության մեջ հայը կա։ Ով իմանա, արդյոք իրենք գիտեն Սիամանթոն Ատոմ Հովանեսի Երջանյան ծնվել է 1878 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրի Ներսիսյան վարժարանում, որտեղ նրա ուսուցիչն է եղել հայտնի արձակագիր ու բանահավաք Գարեգին Սրվանց տյանցը, որն էլ պատանի Ատոմին կնքել է Սիամանթո մականունով։ 1891 թվականին հոր հետ տեղափոխվել է Կոստանդնոպոլիս։ 1894-96 թվականների հայկական ջարդերի հետևանքով Պատանի ատոմը նետվել է օտար հորիզոններ՝ Կահիրե, Ժնև, ապա Փարիզ, որտեղ եւ եղել է Սորբոնի համալսարանի գրականության բաժնի ազատ ունկնդիր։ Եվրոպայում Սիամանթոն սերտ կապեր է հաստատել Եվրոպայի հայ ուսանողների միության եւ հայ ազգային կուսակցությունների հետ։ Այս մտնոլորտում էլ կազմավորվել են նրա աշխարհայացքային եւ գրական գեղարվեստական հակումները, Երիտասարդ բանաստեղծի կյանքի ընկալումները հակասական էին, նրա ստեղծագործությունները ողբերգական պատկերներին զուգահեռ ունեին նաև լավատեսական բովանդակություն։ Սիամանթոյի առաջին բանաստեղծությունն արդեն իսկ խոսում է ապրելու իրավունքը պայքարով նվաճելու, սրացություններից լկտի անցուդարձողների երթը պայքարով հակադարձելու պատկերները բանաստեղծորեն նկարագրելու եւ պայքարով նվաճված իրավունքը մարդկայնորեն փայփայելու գալարումների, զարհուրանքի, վերածննդի մասին որ երկրի ու որ ազգի բանաստեղծը կարող էր իր ստեղծագործական երախայրիկը վերնագրել ակսորված խաղաղություն, ավելի ուշ այն վերավերնագրելով մահվան տեսիլք, որն հետագայում հայտնի դարձավ նաև կոտորած վերնագրով ապա եւ բանաստեղծի ստեղծագործական արարքները կյանք կառնեին ողբերգականորեն տխուր սոսկալի զգացողություններ առաջացնող որբերու ճակատագրեն սովամահ բանտերուն խորերեն կախաղաններու կատարեն քերտվածներում որտեղ հեղինակը Սիամանթոն պատմության դասերի մեջ խտացրել է դարերի վրեժը եւ ազատագրական պայքարի կոչել հայորդուն նրա հերոսական մակարումները հուսավառելով կյանքի ու գոյության պատվի ու արդ արդարության, լույսի ու գեղեցկության իդեալի հավատով ազգային սոսկումների պատկերներով տողերին զուգահեռ Սիամանթոն դյուցազնորեն ժողովածույում եւ հոգեվարքի ու հույսի ջահեր քնարական մատյանում ներառեց հերոսական բանաստեղծություններ, իսկ համեմատաբար խաղաղ տարիներին արդեն հայրենի հրավեր շարքում եւ Սուրբ Մեսրոպ պոեմում Սիամանթոն լավատեսությամբ երազում էր մի ազատ հայրենիք, ուր պետք է ծաղկեն միտք ու հոգի, Այդ տարիներին նրա պոեզիայում որոշակիորեն նահանջել էին չարչարանքի տեսիլները, ազգի գոյության ու հարատևության հերանեկար նուրվագծելով հոգևոր Հայաստանի մեջ։ Սիամանթոյի ստեղծագործությունն ազգային երևույթ է, բայց հենց դրա շնորհիվ ունի նաև համամարտկային բովանդակություն։ Նա մեծ տաղանդով երկել է իմպերիալիզմի դարաշրջանում ոչնչացող փոքր ժողովրդի ողբերգությունը, ատելություն տածելով ամեն տեսակ բռնության նկատմամբ։ 1915 թվականի այն խմբի մեջ, որին Անկարա քաղաքից ոչ հեռու Միձորում թուրք խուժանները տանջեցին վայրենաբար, զենքով, բրիչներով, քարերով, կացիններով, Սիամանթոն դարձավ հավերժ սոսկումի զոհը։ Քարերով ջարդված այդ հանճարներից մեկը շուրթերին դարից ավելի չչորացող թուքը, ով մարդկային արդարություն, թող ես թքնեմ քուճակատիտ։ բարեկամներ, Սիամանթոյի բանաստեղծություններն աշխարհին առաքված են բաց ծրարների տեսքով։ Ավախ Աբարանքի մպես մեծ է իր եւ շքեղ ու ես երթիկներուց սպիտակ գադարեն աստղաձորան քիշերներու հույսին հետ վարեն ահեղավաս եփրատին կունք ընտրեի։ Արցունքով Արցունքով լսեցի, որ ավերակ առավերակ Կուլայնանիստ բադերը տիրարու վրա գործանեցին Սարսափի օրմը Գոդորացի օրմը օրմը արյունի սկես եզերող բարտեզիտ ծաղկներուն վրա ու մոխրացավ այն սենյակը գաբույտ որուն որմերուն յետև եւ քորկերուն վրա իմ երջանիկ մանկությունս կհրջվեր եւ ցանկս գաճեր եւ հոգիս իր թևերը գառներ փշրեցավ ուրեմն այն հայելին ոսկեծիր որուն եթերային խորությանը մեջ երազներս, հույսերս, սերերս եւ գամքս գարմիր դարիներով մտածումիս հետ ցոլացին։ Ուփակին մեջ երկող աղբյուրը մեռավ ու գոդրդեցան բարդեզիս ուրին եւ թթենին եւ այն արվագը որ ծառերուն մեջ են գհոսեր ցամքեցավ ասե ուր է ցամքեցավ ցամքեցավ Օ այն վանթագին գերազեմ հաջախ, որուն մեջ քորշակույն գակավս, առավոտուն, արևածագին հետ եւ վարդի թուփերուն դիմաց զարթնումի ժամուս հստագորեն կգարկջեր։ Հայրենի դու հավատա, որ մահես հետո Քու ավերակներուց սևին վրա իմ հոգիս պիտի քա, որպես դադրակ մտարագիր իր թշբախտի երկը եւ արցունքը լալու։ Բայց ով պիտի փերե։ Ով պիտի փերե սեք ու սրբազան մոխիրետ, ապ մոխիր, մահվանսորը, իմ դրդում թագաղիս մեջ հայրենիքս երկողի իմ աճյունին խառնելու ապ մոխիր աճյունիս հետ հայրենի դուն ապ մոխիր քու մոխիրետ ով պիտի փերե քու հիշադակետ քու ցավետ քու անցյալետ ապ մոխիր իմ սրտիս վրան ցանելու Եթերում բացվող ծրարներ հաղորդումն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Յամանթոյի հայ հանճարների ու արևմտահայության ողբերգական ջարդերից 7 տարի անց Ակնա ակունքի ոսկեգետակի ափին Արաբկիր գյուղաքաղաքում ծնվել է բանաստեղծ հրապարակախոս, թարգմանիչ, դրամատուրգ Վահագն Դավթյանը։ Կորուսների մի ծանր բերով ես մտա կյանքի ու գրականության մեջ կորցրել էի մարդու համար թերևս ամենանվիրական արժեքը՝ ծննդավայրս։ Եփրատի վտակներից մեկի ոսկեգետակի վրա ծվարած արաբկիր սքանչելի գյուղաքաղաքը։ Մորս պատմելով, երբ տրապիզոնում նավ ենք նստել այս կողմերը գալու համար, ես որ 4 տարեկան եմ եղել, նայել եմ ջրերի վրա լողացող նավերին, հավանաբար դրանք տներ են թվացել աչքերիս, ու այն միտքն եմ հայտնել, որ եթե այս տները ջրի վրա լողում հարցնում են. «Ինչու մեր տուննել չդրինք, որ հետներս տանեինք»։ Այսպես է հիշում Վահագն Դավթյանն իր մանկության պատկերներից մեկը, որն ուղեկցվում է գաղթի տեսարաններով։ Մարդկային մտքի հեգնանք է, կանխազգացում, բախտագուշակություն, ասեք ինքներդ, Երբ Սիամանթոն գրում էր իր առաջին բանաստեղծությունը, հավանաբար հոգու աչքերով էր տեսնում կամ զգում իր հայրենակցի ակնա ակունքից ծնված ու սնված հանճարեղ Վահագնի հայրենագաղթման բանաստեղծական պատկերը։ Կարմիր ջուրերուն վրա նավեր կնշмарեմ հերուն։ հավերժ կապված մնալով ակնա ակունքին, Վահագն Դավթյանը հայրենիք երկեց, երկեց հայրենի տուն ու մանկություն, օրոր ու ոսկեգետակի մամուր, գառնան անձրև ու ոսկեփեթակ երկեց, մարդկային հոգու անլռելի երգը երկեց։ Լրեշ խրով կնայս ու ինձ թվար, թե ես աղբյուր եմ մամուրն ի վար, գարնանան զրև եմ ու առավոտ, ծողաթաթախ եմ ու շաղավոտ, լերնային լիջ եմ, այնքան եմ ջինչ, որ մեջս լույս է ու էլ ոչինչ, ծորենի հասկ եմ, որ լուր հակվում, ճարագայթով է շարունակվում, լեցուն փեթակ եմ, ոսկե փեթակ, որ զրնգում է արևի տակ։ Կապույտ ծաղիկ եմ, խոտ եմ ու սեզ, այնքան խոնար եմ, հող եմ ասես, այնքան թեթև եմ, անանցնական, որ բարի լույս եմ, որ ես չկամ։ Thank you. Բացվող ծրարներն է եթերում, եւ մենք բարեկամներ հակնա ակունքի եւս մեկ բանաստեղծի կվկայակոչենք որպես մարդասեր ու անանձնական ուրախության հանճարի ակնաակունքը, դիեզերացավալ սիրով հրճակված տեղանքը իր մանուկներին շռայլորեն ընծայեց ապրելու, ստեղծագործելու, երկելու իրավունքը, բայց դարանամուտ օրորոցագողն անվերջ հետամուտ նրանց շարժին խլում էր կյանքեր, երկեր, պայքար ու կոչեր, նրանցից աշխարհին թողնելով միայն բաց հասցեններով ծրարներ, Միսակ Մեծարենց, դուր ինձի Տեր։ Դուր ինձի Տեր, ուրախությունն անանցնական։ Ծաղիկներու պես զայն ժողվեմ ճամփուս վրան, նայվածքներուն մեջ ամենուն եւ ամեն օր։ Դուր ինձի Տեր, ուրախությունն անանցնական։ Եվ ես հանգույն երբնալուցքի վառող մանկան զայն գունաժպի տեսնեմ ուրիշ դեմքի մվրա։ Տուր ինձի տեր, ուրախությունն անանցնական, զանգակներու պես զայն կախեմ ամեն թրան ու զերտ նարոտ ամեն թրան զայն բսագե։ Տուր ինձի տեր, ուրախությունն անանցնական, ջրակներու պես զայն բոցեմ բազմաստեղնյան, խավարին մեջ ամեն երկու խրճիթներու։ Տուր ինձի տեր ուրախությունն անանձնական, զայն սրբասած իմ հոգյագիս անեմ խորան, զայն իմ մտքիս ծխեմ զերտ խունկ բազմաբուրյան տուր ինձի տեր, ուրախությունն անանձնական ու չլա որ ուրիշներու կոծն ու կական խեղթել ուզեմ ջրվեժին մեջ դափից ձայնին։ Տուր ինձի տեր, ուրախությունն անանձնական ու չլա որ ծափից ձայնին երկը գուշկան եսի սենյակն ունենա ցուրտ առանց նրան։ Տուր ինձի Տեր ուրախությունն անանցնական, ու սեղանիս վրա դրված մեն մի նկան զույգ մխին Տեր գետ ունենա թող խաչանիշ։ Տուր ինձի Տեր ուրախությունն անանցնական, ու բախեմ զայն սրտի ժայռին իբրև մական, որ բխեցնե ջուրն աներկմիտ երանության տուր ինձի տեր ուրախությունն անանցնական զայն ջուրերուն վրա ձգեմ իբրև ուրկան զայնի փրարոր ակոսներուն ձգեմ վրան տուր ինձի տեր ուրախությունն անանցնական զայնի փրանցրև ցողեմ ամեն դաշտի վրան զայնի փր արև բաշխեմ ամեն հորիզոնի Տուր ինձի Տեր ուրախությունն անանձնական, ժողվել հոգվույն մեջ ծերերուն, կույսին, մանկան, պարզ մարդերուն, եղջյուկներուն ու բամբորին, տուր ինձի տեր ուրախությունն անանձնական, ժողվել հոգվույն մեջ ամենուն, համայնական հոգվույն ամեն մասնիկներուն մեջ, ամեն ժամ, ճամպաներեն ու գետերեն ու դաշտերեն, անդարներեն ու լերներեն ու ձորերեն, տանիքներեն ու տուներեն ու դուրներեն տուր ինձի տեր ուրախությունն անանցնակ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան հայոց ակնա ակունքի բանաստեղծների ստեղծագործությունները ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանը կհանդիպենք